Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, այսօր իմ հյուրը Արտակ Գրիգորյանն է։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը Արցախը տարեց տարի զբոսաշրջիկների թվի աճ էր արձանագրում։ Հետո ցուցանիշները միանգամից փոխվեցին։ Պատերազմը բավականին մեծ հետք թողեց նաև զբոսաշրջության ոլորտում։ Կորցնելով երկրի 75%-ը, մենք կորցրեցինք հարյուրավոր պատմամշակութային արժեքներ, եկեղեցիներ, զբոսաշրջային վայրեր, պատմական հուշարձաններ, խաչքարեր։ Ու թեև այսօր զբոսաշրջային ռեսուրսների զգալի մասը մնացել է ճշնամուն, սակայն Արցախը պատրաստ է անգամ իր փոքր ռեսուրսներով ներկայանալ աշխարհին։ Իսկ դա անելու համար ջանքեր են գործադրում Արցախում գործող զբոսաշրջային ընկերությունները։ Ավելին, սկսել են ավելանալ նորերը, որոնք փորձում են յուրովի ու հետաքրքիր նոր լուծումներով գրավել Արցախ այցելող զբոսաշրջիկներին։ Այսօր պատմելու ենք Արտա Գրիգորյանի մասին։ Արտակին շատերն են ճանաչում։ Նա երկար տարիներ եղել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության, զբոսաշրջության վարչության պետ։ Պատերազմից հետո Արտակը որոշեց, որ պիտի զբաղվի տուրիստական գործունեությամբ։ Երկար տարիներ աշխատելով туриզմի ոլորտում եւ քաջացանոթ լինելով այդ ոլորտի նրբություններին, այժմ էլ որոշեց փորձը օգտագործել սեփական բիզնեսում։ Ես համոզված եմ, որ այս գործում կգրանցեմ լուրջ հաջողություններ, մեծ զրույցում ասաց Արտա Գրիգորյանը։ Իմ նպատակն է մեծ թվով զբոսաշրջիկներ բերել Արցախ, քանի որ կա կարծիք, որ այսօր մեր լեռնաշխարհում գրեթե ոչինչ չի մնացել, որ հարուստ զբոսաշրջային ռեսուրսներով ոշտված Արցախն այսօր ոչինչ չունի ներկայացնելու։ Ես ուզում եմ փոխել այդ կարծիքը ու ասել, որ ինչքան էլ Արցախը խլեն մեզանից ու ինչքան էլ տարածքը փոքրանա, միևնույն է, այստեղ կա մի բան, որը ոչ միտեղ չկա։ Դա գեղատեսիլ բնությունն ու աներևակայելի մաքուր օդն է։ Արտակն արդեն մտածել է, թե ինչ ուղություններով պիտի կազմակերպեն տուրերը։ Բարեբախտաբար պահպանվել են զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող մի քանի վայրեր, որտեղ էլ նախատեսվում են ճամփորդությունները։ Զբոսաշրջիկների համար կկազմակերպվեն ճամփարներ, քայլարշավներ, մեծ զրույցում ասաց Արտա Գրիգորյանը։ Նա նշեց, որ տարածաշրջանն ավելի գրավիչ ու հետաքրքիր դարձնելու համար տարբեր ծրագրեր են մշակվում իրենց կողմից։ Մի մասն արդեն պատրաստ է կյանքի կոչվելուն, մյուս մասի վրա դեռ աշխատանքներ են տարվում։ Իմ զրուցակիցը համոզված է, որ թեև դանդաղ տեմպերով, բայց դեպի Արցախ զբոսաշրջային այցելությունները կվերականգնվեն։ Չնայած հետպատերազմական իրավիճակով պայմանավորված Արցախի զբոսաշրջային խնդիրներին, միևնույն է, պետք է շարունակենք աշխարհին ներկայացնել մեր երկրի մշակույթը, ավանդույթները, պատմական արժեքները։ Ի վերջո, Արցախը հարուստ է նաև իր խոհանոցով։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարը եւ քանի որ այս պահին աշխատանքի բերումով դուք գտնվում եք Հայաստանի Հանրապետությունում, ուստի մենք կխոսենք հերախոսով։ Արտակ ջան, դե պատմեք ձեր գործնեության մասին։ Ուրեմն ես երկար տարիներ Արցախի туриզմի վարչությունում էի աշխատում եւ բավականին լավ էսպես ծանոթ եմ ոլորտին եւ պատերազմից հետո առաջացել է այսպիսի մտահղացում, որ Արցախը պետք է ցույց տալ այլ կողմից, այսինքն ցույց տալ այսպես թաքնված վայրերը Արցախի, առավել եւս եթե հաշվի առնենք, որ 80%-ից ավելին տուրիստական պոտենցիալին գտնվում է ժամանակավոր օկուպացիայի տակ Ադրբեջանի կողմից եւ խնդիր է առաջացել նոր տեսարժան վայրերի հասանելիության ապահովման, եւ այդ պատճառով մի նոր նախաձեռնություն են սկսել, որի անունը այս տարի սերֆինգ է, իհարկե այդ պրոյեկտներից մեկն է։ Նպատակը դիպինգ ստեղծելով ցույց տալ Արցախի քիչ հասանելի վայրերը, որոնք թե մշակութային, թե բնական մեծ կարևորություն ունեն, մեծ նշանակություն ունեն ու միանշանակ հետաքրելու են զբոսաշրջիկներին։ Իհարկե շատ անգամ մի քիչ խնդիր տպավորություն ենք երբեմն թողնում մարդկանց մոտ, որ туриզմի մասին ենք խոսում, բայց պետք է հասկանալ, որ առաջին հերթին իհարկե մենք խոսում ենք ներքին turizմի մասին, այսինքն այցելություններ Հայաստանի Հանրապետությունից, այլ երկրներից մեր հայրենակիցների կողմից, որոնք մեր մտածելով, մեր կարծիքով անընդհատ պետք է գան Արցախ, իսկ Արցախ գալը ոչ միայն պետք է դիտարկվի որպես հայրենասիրական մղում, այլ որպես ճանաչելու վայր, հա, ավելի տեսնելու ու այսպես հանգիստը կազմակերպելու զբոսաշրջային ուղղություն։ Սար Սելֆինգ ընկերությունը երբ է նախատեսում արդեն իսկ սկսել իր գործունեությունը։ Հա, դա մի փոքր ուղում, որ ընկերության անունը չի Սար Սելֆինգ, ընկերությունը դերևս որպես անհաձեռնակացություն է գրանցված, ինքը պրոյեկտներից մեկն է, Ահա, արիստոկրատ դե մենք բազմաթիվ նախագծեր ենք կանավորում ու հետագայում նրա մասին կխոսենք։ Ահա։ Իսկ կոնկրետ ինչ է անում, հա, արիստոկրատը ինչով է զբաղվում, մենք կազմակերպելու ենք 7 տեղանոց դելիկամակնիշի ավտոմեքենաներով եւ մի քիչ ավելի փոքր 5 տեղանոց էլի ամենագնացող եւ կազմակերպելու են ոչ միայն GP-ն ծորեր, այլ նաեւ հնարավորություն են ստեղծելու զբոսաշրջիկների համար ճամփարներ, հա, փոքր կազմակերպել, նաեւ հարաշավներ կազմակերպել, զուգահեռաբար մտածում ենք թիմով նաեւ քայլողիների մաքրման աշխատանքներ իրականացնել, իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել, տարբեր քայլարշավային երթուղիների մասին իհարկե մի շարք հայտնի երթուղիներ արդեն կան, որոնք բավականին լավ վիճակում են գտնվում, Օրինակ, հա դեպի Կաչաղակաբերդ այլողին տարբեր այսպես քայլողիներ, որոնք մինչև հիմա օգտագործվել են, օգտագործել են պատահարին տարբեր հետաքրքիր քայլողիներ կան, բայց մեր խնդիրը այդ քայլողիները ստանալն է, հա ու ավելի այսպես հետաքրքիր քայլարշավներ կամ ուղևորություններ կազմակերպելը։ Պատերազմից հետո туриզմի ոլորտը որպես այդպեսին բավականին անկում է ապրել եւ մտնել այդ ոլորտ բնականաբար փոքրինչ դժվար է։ Երևի թե ունեք առանձնահատուկ արդեն իսկ ընտրված վայրեր այս փոքր հատվածում, որոնք Այո ավելի շատ կգրավեն զբոսաշրջիկների ուշադրությունը, եթե գախնիկ չէ, որոնք են այդ վայրերը։ Հա, միանշանակ գործունեությունը արդեն գիտենք որտեղ են ծավալելու։ Մենք ըստ հիմնական մի այսպես մեծ կոկի ենք ընտրել, որի մեջ ընդգրկելու ենք պատարագյուղը, ինչ տուրիստական գործվածքներով ու վայրերով, հոլատակը, առանձին հա որպես դեստինացիա, Խաչեն, Կաշատ լև գյուղերը դեպի Կեսբերգ վանական համալիր, այսինքն այդ երեք հիմնական կետերն են լինելու, բայց մենք իհարկե չենք համանախորդելու այդ երեք դիտերով մենք ավելի այսպես կնդարձակենք աշխարհագրությունը, բայց այս պահին այս փուլի համար նախ հիմնականում կենտրոնանալ այդ տարածաշրջանի վրա, ավելի հայտնի դարձնել, ավելի զարգացնել, նո բազա մի ընկերության կամ մի նախաձեռնության միջոցներով կամ ռեսուրսներով հնարավոր չէ իրականացնել, համար շուտով կսկսվի հանրային ծամահավաք armenia.com համագործակցության հարթակի միջոցով ու դրա հետ զուգահեռ տարբեր ըստ ոսաշրջային ոսաշրջության ոլորտի մասնագետներ են հավաքվում կոնսոլիդացում այդ տարածաշրջանի համար տարբեր ոսաշրջային նախաձեռնություններ իրականացնելու համար այդ ծածկում ակտիվ մեջ են տալ ծածկի էկոնոմիկայի նախարարության ոսաշրջության վարչության հետ այլ պատասխանատուների հետ, այսինքն նպատակը այստեղ ոչ թե հաներ բիզնես շահեր կամ բիզնես նպատակներ հետապնդելն է, այլ ավելի շատ այդ տարածաշրջանը ավելի հետաքրքիր ու գրավիչ դարձնելն է, ու դրա համար տարբեր նախաձեռնություններ կան։ Եվ թերևս վերջին հարցը խոսենք վերջերս տեղի ունեցած էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կազմակերպված մրցույթի մասին, որտեղ դուք նույնպես հաղթող եք ճանաչվել։ Այս մասին խոսենք։ Այս դրամաշնորային ծրագիրը որքանով է աջակցելու ձեր ծրագրին։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն։ Իրականում դրամաշնորի ծրագրին դիմել ենք հայտարարությունից հետո ինքը բավականին լավ հնարավորություն է մանավանդ փոքր ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների համար կամ սկսողների համար, որովհետև շատ անգամ շատ դեպքերում նոր սկսող բիզնեսների համար կապիտալի հասանելիությունը բավականին բարդ խնդիր է եւ այդ առումով նախարարության կողմից առաջարկված ծրագիրը հետաքրքիր է մանավանդ հաշվի առնելով որ գոյություն ունի ստեղծված հանձնաժողով անկախ հանձնաժողով որ ուսումնասիրում է ծրագրերը եւ այդ առումով այդ դու քո համար, քո նախագծի համար եւս հասկանում ես, թե ինք չքանով այն կպատրաստ շուկայի համար, հա, որովհետեւ գիտենք, որ հանրահայրական Հայաստանի Հանրապետությունից անդամ ներկային մասնագետներ կային տարբեր ոլորտներից, բիզնես, туриզմ եւ այլն, ու այդ առումով ըստ էության երկու նպատակ են լուծել, մեկը հասկացել ենք, որ ծրագիրը իրոք խնդիր է լուծում ու իրոք այդպիսի պահանջարկ կա, եւ երկրորդը ստացել են կապիտալ, նախնական կապիտալ, որը օգտագործել ենք բիզնեսի հիմնադրման ու զարգացման համար։ Այդ երկու փաստացի մեծ համաձ երկու նպատակներին մենք կարողացանք հասնել։ Շատ բարի։ Ձեր նոր սկսած գործում ձեզ մաղթում ենք հաջողություն գործարար ոլորտում, թերևս կարելի է ասել դուք արդեն իսկ որոշակի փորձ ունեք, այնպես որ հուսանք ամեն ինչ հաջողվելու է Արտակ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես դեռ շատ շնորհակալ եմ։ Արտակի հետ խոսեցինք նաև առաջկա ծրագրերից։ Արցախը հնարավորինս ճանաչելի դարձնելու եւ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ բերելու համար նախատեսվում է իրագործել մի շարք ծրագրեր։ Այդ ծրագրերի մասին շատ բան չասաց իմ զրուցակիցը։ Միայն ասաց, որ եթե խաղաղություն լինի, ամեն ինչ հնարավոր կլինի իրագործել։ Դե ինչ, հուսանք այսուհետ Արցախում առավոտները միայն խաղաղ կբացվեն, իսկ գործարար բոլոր ծրագրերն էլ կփսակվեն հաջողությամբ։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։